Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 29, 1889 Isinilang si Bishop Alfredo Maria Oviar sa mataas na lupa, Lipa City, Batangas. Sa edad na 30, naordinahan siyang pare at nagsimulang maging pastor sa Cathedral Parish sa Lipa City. Naging obispo siya sa edad na 54 at namuno sa Lipa at Lucena. Itinatag din ni Bishop Obiar ang Missionary Catechist of St. Therese of the Child Jesus. Pumanaw siya sa edad na 80 siyam. Sa kasalukuyan, nasa proseso na ang pagbiatitika kay Bishop Obiar matapos siyang ideklarang servant of God noong 2001. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.